Exercise B. Lod. Model, you hear? Can be. You look at the picture and you say? Can be pensou Let's continue. Yun. Pran. Pran kouya. D. Mande. Mande pantalon an. Hein. 3. Van. Van maya. 4. Pote. Pote awozwa. 5. Montre. Montre bokit la. Sis. Kye yi? Kye yi fleyo? Set. Ken be? Ken be plim non?